Краще було б дочекатися якоїсь жінки, наздогнати її в порожньому під'їзді. Тоді можна було б відібрати гроші культурно і ввічливо, навіть подякувати. Тим часом молодик перетнув вулицю, ішов швидко, помахуючи лівою рукою. Право, не виймав з кишені. Він уже бачив потрібний будинок. Зоя казала парадне між хлібним магазином і кафе. Так і є, величезні старі двері, та й будинок, певно, стоїть сотню років. Йому на третій поверх квартира праворуч, дзвонити двічі. Зоя пообіцяла дублянку. Вони одразу домовились про ціну. Спередон знав, що на цій дублянці він щось заробить. Мав клієнта, який давно вже просив дістати дублянку, і обіцяв добре заплатити. Климунда квапився. Нести дублянку додому не годилося. Треба було ще з'їздити до клієнта, а о 12-й бути вже в інституті, де спередом працював тренером з настільного тенісу. Згадавши про роботу, Клемунта невдоволено скривився. Мороки багато, а платять копійки. І все ж про людське око він вів гуртки в трьох установах. Не працюватимеш, судитимуть як дармоїда ж тренерська робота давала йому можливість розгорнути іншу діяльність, скуповувати у спортсменів, які приїжджали з-за кордону, а також у іноземних туристів різні речі, і продавати з вигодою для себе. Не гребував Климунда і валютою, невеличкими сумами доларів, фунтів, франків і лір. Але тут виявляв особливу обережність. Знав, що за операції з валютою по голівці не погладять. Тому збував долари та франки тільки давньому шкільному товаришеві Омелянові Іваницькому. Ще навчаючись у школі, Спиридон з Омелею внадилися до інтуриста, а незабаром уже займалися дрібною комерцією. Починали з дрібничок, самописки, жувальні гумки, запальнички. Потім Омелян вступив до художнього інституту і їхні шляхи на якийсь час розійшлися. Та якось Спиридонові треба було спішно продати півсотні американських доларів, які він виміняв у туриста. Омелян узяв їх без балачок і натякнув, що братиме ще. Це знову зблизило їх. Правда, Омелян мистецтвознавець, і в компанії завжди хвалиться своїм знайомством з відомими художниками. Який омелян мистецтвознавець Климанда не знав. А от що спекулює картинами, йому було відомо достеменно. Одного разу випадково підслухав розмову Омеляна з якимось типом. Той пропонував Іваницькому придбати етюд передвижника і хотів аж тисячу карбованців. Омелян давав 600 і скаржився, що цікавість до передвижників останнім часом не дуже велика. Ото комерція, заздрісно подумав тоді Спиридон. На одній картині навару 300-400 карбованців. Спробуй заробити стільки на продажу сорочок і джинсів. Ну, сьогодні і він заробить непогано. Климунда наддав ходи. Згадав вчорашній вечір в Евриці, де він познайомився з Зоєю. Правда, йому більше сподобалась Зоїна подруга Клара. Вона сиділа із Зоєю за окремим столиком. Спиридон запросив її потанцювати, потім Зою. Знав, що сподобався дівчатам, бо не заперечували, коли він покинув свою компанію і пересів за їхній столик. А потім прийшов Кларен знайомий Роберт і зіпсував Клемунді настрій на весь вечір. У величезному парадному стояв запах чи то кислої капусти, чи то гнилої картоплі. Спиридонові кроки лунко віддавалися на сходах. Ей, ти, почув зненацька, хвилинку. Обернувся і побачив мало не перед носом дуло пістолета. Тихо будь. Балабан затнувся. Згадав, що не зняв пістолет із запобіжника, та мовив упевнено, бо зроблю дірку в довбешці. Ну швидше, гроші сюди. Гроші? Які гроші? Ну, гнидо, просичав балабан загрозливо. Давай швидко чотириста монет. На мить у Климунди обірвалося серце. Отже, стежив за ним ще вощадкасі і пішов слідом.